को याद कर लो ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنوروني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنوروني كيف أستسقي طفل فأبوي يرحموني يرحموني आखिरतों के डूबी बि को याद कर लो हसरतों के खून में डूबी बुका को याद कर शहीर करबला को कर लो